Gravando. Ô, DJ Gustavo, tô te entendendo não, mais um hit ah, vai, já, vai dar PT, agora é essa. Caralho, não tô te entendendo não, caralho. É. A gente tem que fazer uma parada, tipo, ela é braba na cama, quando chupa o bom de gama. Ela é braba na cama, quando chupa o bom de gama. Juliana, vem de boca me mama. Juliana, vem de boca na banana. Juliana. Ladybuck me mama, Juliana Nem de boca na banana Chupa vai, novinha, cabeça do cacete Chupa vai, novinha, cabeça do cacete No final de tudo te jogo creme de leite No final de tudo te jogo creme de leite No final de tudo te jogo creme de leite Ô, oh, DJ Gustavo tô te entendendo não, mas o hit ah, vai, já, vai dar PT, agora é essa. Caralho, mano, não tô te entendendo não, caralho. É. A gente tem que fazer uma parada, tipo. Ela é braba na cama, quando chupa o bom de gama. Ela é braba na cama, quando chupa o bom de gama. Juliana, vem de boca me mama. Juliana, é. vem de bocão na banana. Juliana. É. Ladybug me mama, Juliana Vem de bocão na banana Chupa vai, novinha, cabeça do cacete Chupa vai, novinha, cabeça do cacete No final de tudo te jogo creme de leite No final de tudo te jogo creme de leite No final de tudo te jogo creme de leite